Би сакал да бев мокен како папата и со еден збор да ве благословам сите, да ви ги простам гревовите и едноставно да ви се просветли душата. Арнама, ја само можам да ви посакам Божи благослов. А единствениот кој што може тоа да го направи не е папата, туку некој друг. Знам да кој е тој и верувам дека и вие знаете кој е тој. Ве поздравувам и ви посакувам Божи благослов. Јас би сакал да ви поставам прашање, бидеќи мејатата сабота на вечер немахме ни време, а мнозина од вас се брза да поидат на последното предавање на брадување. Дали ви се допадна проповета на пастор Стивен Бор, вие кои што бевте и кои што ја гледавте? Јас немам намера денес да зборувам за таа тема, меѓутоа сакам само да ве подсетам и ќе продолжам да ве подсетувам на таа негова тема, бидејќи тој таму кажа две, најмалку две работи, кои што сакам да ги повторувам секојаш, да ги одржувам во вашето секјавање. Кажа дека Христос, Божиот Син, е од иста суштина, едносушен, или на латински консубстанцијален со Отецот, и кажа нешто друго, што е многу повеќе порекнато и отфрлено од денешниот адвентизам. А тоа е дека синот не е син само од Витлеем, наваму и заради Витлеем, туку и од секогаш, од вечноста бил син на неговиот отец. Овие негови зборови беа причината што неговата проповед предизвика бура реакцији во последниве месец дена. Меѓутоа се работи за контроверзна тема во која што лесно може да се загубиме ако не сме втемелени во самото Божие Слово. Како што реков, за тоа ќе зборувам друг пат пообширно, А пред да ја најавам денешната тема, која што ќе биде најавена со еден многу актуелен, иако многу древен библиски текст, само за ваша информација, дали знаете каде на друго место се споменува планетата Земја како круг, освен во Соломоновите изреки. Исаја, точно, каде беше тоа? Да знаете дека имате барем двајца сведоци од тоа време, кои што тоа го потврдуваат. Кој ќе се сети, а? Четириесет, браво, Трајче, кога веќе ги погоди книгата и главата, полесно ќе ти биде да го погодиш и стихот сега. 22, точно. Исаја 40, 22, зборувајќи за Господа, пророкот вели, Он е оној кој седи над кругот на земјата. А оние што живеат на неа се што? Како скакулци пред него. <laughs> Колку бо изборови. Вториот дел стихот вели, Он ги распослал небесата како тенко платно и ги, и ги распнал како шатор за живење. Сите сте виделе скакулец. Како се чувствувате кога ќе видите скакулец? Дали, например, ве, може би некои жени ќе се почувствуваат <laughs> незгодно, но не верам дека некој се плаши баш од скакулец. Од скакулец. Добро, <laughs> може да биде неизгоден. Повели Борче? <laughs> Значи, може би, може би овие зборови на пророкот Исаија имаат малку подлабоко значење луѓето се споредени како жителите на планетава се скакулци, затоа што знаат да прават бели, да му пркосат на Господа. Мегутоа не се толку силни, не е во прашање мечка или лав, а да не зборуваме за змеи, традиционалното име на диносаурус, што може да ги поремети неговите планови. Значи, може да биде незгоден, меѓутоа не може да да ги поремети вашите планови многу-многу. Луѓето може да му пркосат на Господа, но дали може да ги пореметат неговите планови? Дали може да направат да се осуети неговиот план, неговата волја? Не може. Јас би сакал да завртиме во Светото Писмо во една Многу интересна книга од делот на Библијата наречена Малите пророци. Знаете што се подразбира под мали пророци, се подразбира големината на нивните книги во Библијата, а не вредноста или значењето на истите. Јас се секам на почетокот, значи, на 90-те години од минатиот век, посебна духовна трпеза за мене беа малите пророци. Кога прв пат дојдав во оваа црква, уште еднаш ке повторам, библиската полка која што се проучуваше, последното тромесечие од 91 година, беше, знаете која, книгата на Соломоновите изреки. Значи, до сега, не знам дали вие постарите сте го следеле тоа, но јас до сега забележав дека беше потребно да помине 23 години полни, за да се повтори една книга од Библијата, како содржина на библиската поука. Може би вие постарите сте забележале да се повтори некоја друга, од поранешен период. Во малите пророци Оцекуваш имаше некои стихови кои што беа многу актуелни, се однесува на времето во кое што ние живееме. Се однесува на последното време. Ке отвориме во книгата на пророкот Софонија, верувам дека нема да имате проблем да ја најдете оваа книга. Се наоѓа после Авакум и пред Захарија, значи некаде при крајот на пред Аге поточно, Аге исто така е пред Захарија. Софонија има само три глави, И првата глава носи наслов овде во ревидираниот превод Ден на гневот. Ова ќе биде малку слична тема, како и она што бев посебно инспириран да ја одржам една сабота пред декемвриската причест, кога комплетно ја сменив проповета на самото богослужение. Така бев инспириран, значи да да не зборувам повеќе за тројството, туку да одржам една посебна тема која што подоцна ја насловиш како крајот на милост. Темата како што подоцна забележав беше доста интересна, значи имало зошто Светиот Дух решил да ја смени мојата проповед тогаш. За многу гледачи на интернет, се секевам меѓу днив и брат Коста реагираше затоа што добро запамтив, 21-та минута кога беше најинтересно се прекина преносот. А мене ме интересираше дали успел да го фати она што го прочитав од книгата на пророкот Езекиел. Добро, вред, <laughs> накнатно се разбира. Кога читавме за денот кога господовиот ангел ќе треби не во паганскиот свет, туку во Божјата црква ќе треби се живо и старо и младо. Кога повеќе нема да има милост и мажи и жени и деца, освен оние кои што се обележени со Божиот печат на нивните чела. Софонија зборува за една слична тема, бидеќи ние денес живееме во такво време. Значи, во првата глава од Софонија, ќе прочитаме некои зборови како започнува книгата на овој пророк, На почетокот се представил како и сите други, словото Господово упатено до Софонија, синот на Хусија, син Годолиев, син Аморијев, син Езекиин, воденовите на Јосија, синот Амонов, цар јудејски. Значи, Софонија пророкувал во времето на еден од последните јудејски цареви, кој што и бил последниот, така наречен, во самото светописмо добар или праведен цар. Но за жал владел многу кратко, бил убиен во битка со египетската војска. Царот Јосија, кој што вовел големи реформи, иеко се зацарил на само 8 годишна возраст, познавате некој што има денес 8 години, и <laughs> јас сега сите дечиња што ги познавам, се мислам постари од тоа. Но за жал, тие реформи на Јосија не можеа да го спасат Израел, ниту јудиното царство од пропаст, затоа што беззаконието во крилото на Божиот народ имаше земено толку голем замав, што тоа повеќе Божите казни беа неодложни. Вавилонското робство беше неодложно. Но овие реформи на царот Јосија само направија да се одложат за некое време, за некоја, уште некоја генерација. И видите како скоро се представува пророкот како и секој друг, значи не цитира дрмр, титули и не знам што друго, како своја квалификација, туку само со своето името на некој од своите предци и веднаш преоѓа на главната тема веднаш ни открива што е Словото Господово. Секе истребам од земјата, вели Господ. Вториот стих, веднаш. Какви се овие зборови? Како прво, дали се вистинети овие зборови? Третиот стих вели, ке ги истребам луѓето и добитокот. Ке ги истребам птиците небесни и рибите морски и соблазните, заедно со безбожниците. ќе ги истребам луѓето од лицето на земјата, вели Господ. Дали вакво нешто се случило некогаш во историјата на овој свет? И тоа како? Четвртиот стих што вели, ќе ја протегнам раката своја каде? Врз Јудеја и врсите жители на Ерусалим, че го остава светот на страна, безбожниците во светот се оставени на страна, нивната судбина се знае. Како што рековте на библиската полка, живееме во еден луд свет. Светот од секојаш бил луд. Но што е денес посебна карактеристика на ова последно време? Што денес живееме во времето кога во Божиот народ не 50% како во параболата, туку 90% изгледаат дека се луди чело со нивните водачи. Ке ги истребам од тоа место, од кое место? Од Јудеја, од Ерусалим, остатоците на вала, името на жреците со свештениците, значи, сета паганштина, што го захватила Божиот народ. И оние кои на покривите, на покривите, се поклонуваат на небесната војска. Што правеле отпаднатите израелци? Се качувале на своите покриви да се кланјаат на сонцето, месечината, звездите, И како се викаат до ден денес тие небесни тела? Какви имења и ден денес им ставаат луѓето? Имења на древните пагански божества. До ден денес. Тоа некако станало традиција, Денови да ја прочитав како следам некои од вестите во врска со оваа нова комета, која што ја следат, и веќе се приближува до Сонцето. Меѓу другото се кажува како кога ќе се открие некоја нова комета или ново небесно тело или некој планетоид и така натаму, намерно му ставаат име на некое паганско божество. И денешните астрономи тоа го прават, како некоја традиција, затоа што така било оцекуваш. Значи, не прекинуваат се традицијата. Можеме да ги читаме сите наредни стихови во оваа прва глава, меѓутоа јас ке ги прескокнем останатите и ќе преминам веднаш на 12 стих. Пак читаме до, може би, до крајот на главата. А во тоа време, јас, кој вели така? Јас, Господ, ќе го разгледам Ерусалим со светило. Дали знаеме што значат овие зборови? Знаете, имаше еден атинјанин, ненормален, во очите на неговите сограгени, <laughs> кој што среде бел ден одеше со светило, со фенјер во раката. И што велеше? <laughs> Се секавате? Барам човек. Односно, кога го прашувале атињаните, што бараш? Барам човек. Значи, другите ги направил мајмуни и магариња околу себе. И сега светот го памти него, Диоген, меѓутоа многу-многу не памти или подзаборава што пишува во Светото Писмо. Например, Дали светот ги памти, дали гледаме и слушаме да се цитираат зборовите на Јуда за тоа каква судбина имал Содом и Гомор. <laughs> И каква судбина ќе има денешниот Содом и Гомор. Многу-многу не се зборува за тоа. Што значи во Библијата кога Господ вели дека некое место ќе го посети? Било кое место. Ми се допадна една проп, скорешна проповед на братот Рейде Карло, кога рече О, браке и сестри, им се обракеше на некои верници во Америка, таму во седиството на генерал конференција, каде што држеше проповед во една местна црква, што едно време јас ја посетив, тоа беше црквата на местната црква на, на братот Клифорд Голдштейн, каде што цела таа сабота ја поминав во дружење со него. Скоро братот Реде Карло одржал серија проповеди во таа црква и ги гледавме, односно не сите, но некои од нив ги видовме на интернет. И тој вели вака, о, браке и сестри, Господ ќе ја посети оваа земја, мислејќи на Америка. Што значи тоа? Што значи тоа кога во Библијата се вели дека Господ ќе посети некоја земја или некое место? Значи, неговите судови ќе го посетат тоа место. Но само во еден случај, само во еден смисол, неговата посета значи милост, а не суд и казна. А тоа е кога тој лично во човечко тело го посетил својот народ. Ерусалим, Јудеја или целиот Израел. Само тогаш неговата посета била милост. Кога лично бил во човечко тело меѓу нив. Затоа вели пророкот Агеј дека вториот храм ќе биде многу пославен од првиот, затоа што лично Господ во тело и крв ќе биде присутен во него. Но во секој друг случај, Господовата посета на некое место кога не е, значи, со тело и крв, кога не е од него, лично, во човечко тело, значи гнев, значи суд, а не милост. И да повторам, в 12 стих вели, и во тоа време јас ке го разградам Ерусалим со светило, и ќе ги казнам оние кои седат на своите стражарски места, знаете кои се овие? Знаеме, секој древен град имал на своите дзидови, со кои што бил опашан, имал и кули, нели? Гледате дека и Скопското кале има остатоци од такви кули. Кој стоел на врвот на тие кули? Стражар стоел. Иако што вели лектирата за Гоце Далчев со долго бојно копие, така го беше. Така било и во Иерусалим. Во Иерусалим имало луѓе кои што стоеле на своите стражарски места и во срцето свое велат Господ не прави ниту добро, ниту лошо. Што значат овие зборови? Дали тука се мисли на буквални стражари што седат или стојат на кулите, на дзидовите, да го бранат градот од, или да известат навреме за приближување на некој непријател, на некоја паганска војска, да речеме. Не, тука се зборува фигуративно. Тука се зборува за духовните водачи на Божиот Тоа се оние кои што стојат на своите стражарски места. Кој стои на стражарското место? Стојат стражарите, не, стојат, не стои народот кој што спие долу во градовите, во куките, во своите домови. Кој е стражар во Божијата црква? со кој може да се спореди стражар во Божијата црква? Кој е одговорен за црквата како таква? До кого се упатени, например, пораките во откровение до седумте цркви? До кого конкретно се упатени? До водачите, до ангелите на тие цркви. Што е проблем ако некој стражар се занимава со вакви мисли и вели во срцето своје Господ не прави ниту добро, ниту лошо? Нема да има никаков проблем за жителите на градот ако некој буквален стражар така мисли на зидовите и на кулите. Буквален стражар, буквални војници, па може би и генерали нека се, Не е страшно ако тие се занимаваат со теологија во своите мисли и донесуваат погрешни заклучоци. Тоа не е многу страшно. Но кога е страшно за Божиот народ? Кога неговите духовни и верски водачи се занимаваат со вакви мисли. И тоа се овие стражари за кои што тука станува збор. 14 стих вели, ќе го прескам 13 Близу е денот велик на Господа, близу е и многу брза. Веќе и се слуша гласот на денот Господов. Со горчина ќе завика тогаш дури и најхрабриот. Зошто? Затоа што тој ден е ден на гневот, ден на жалост и на тескоба, ден на запустување и уривање, ден на темнина и на мрак, ден облачен и маглив. Сакате ваков ден? Мегуто 16 стих вели ден на труба и на боен повик против утврдените градови и високите кули. Знаете, сум читал, сте читали и вие, може би, описи за тоа што се правеле турците кога го освојувале Цариград во 15. век. Големат маса, толпа народ, пиле внатре во црквата Света Софија на богослужение. Турците влегуваат и колат се што гледаат пред себе. Нивното око не жали ни мажи, ни жени, ни деца, насилно го прекинуваат богослужението. Што мислите, така како беше со евреите во Ерусалим првиот век? Кога го има доживеано најголемиот колеж во стариот век тогаш, а од тогаш само холокаустот од минатиот век – беше нешто пострашно и поголемо. Дали Господ се шегува кога кажува вакви зборови? Вашето око да не жали? Дори ни деца, дори ни тие што цицаат? Дали вакво нешто не се случувало со Божиот народ во минатото? Со православната црква, среде Цариград, или со Стариот Израел, среде Ерусалим? Дали мислиме дека ние ќе поминеме подобро во ова последно време, ако си играме со греот? Седумнесетиот стих вели, и јас ке ги притеснам луѓето, и тие ќе одат како слепи, од изгрешија против Господа, и растурена ќе биде крвта нивна како прав, и телата нивни како смет, ниту среброто нивно, ниту златото нивно, не ќе може да ги спаси во денот на гневот Господов. А ако среброто и златото не можат да не спасат, дали ќе не спаси денешниот така наречен ВЦ? <laughs> Денешните ВЦ пари. Тие ќе не спасат? Тие се пуштени во оптек од оние кои што го собрале златото и среброто, за да можат после да се играат со светот како сакаат, да прават кризи кога сакаат, да прават војни кога сакаат. Но ниту среброто, ниту златото нема да може да ги спаси во денот на гневот Господов. А од огнот на ревноста негова ќе биде уништена таа земја и тоа ќе биде ненаден крај на сите жители неизи. Брака и сестри, ние денес живееме во последното време, не затоа што светот е лут и ненормален, тој од секојаш бил таков, туку затоа што тоа лудило во голема мера е навлезено во Божијата црква. Тоа лудило малку или повеќе не има зафатено сите нас. Имаше некаде сега, веќе далечната 96-та година, се секјавам. Во Скопје имаше дојдено едно типче, така ќе го наречам, од Трансевропската дивизија, со кој што ние, некој од нас, отидоа да разговараат во тогашен Гранд Хотел или не секам точно кога се прекрсти во Холидей Inn, И некој тие секојаш кога доаѓа во, влегува во скапи хотели тук. Ние тогаш многу-многу не знаевме кој е он и што е. Како што не го знаевме ни Полсон кога беше тука кој и што е. А после видовме дека е масон, некоја деценија подоцна. Станува збор за еден холандски и пастор, и теолог, и администратор, како сакате сега, има еден куп титули како комунисти на времето. По име доктор Рейндер Бринсма. Тој беше тука, разговаравме што разговаравме, немаше фајде ни од, ни од разговорот со него, како и од мнозина и преди и после него. Едноставно, ним никогаш не им било на срце ниту господовата вистина, ниту единството на Божиот народ, ниту библиските принципи. Меѓутоа, што дознавме откако тој си отиде, неколку две или три години подоцна? Дознавме дека истиот тој човек почнал да отворено да зборува и да пишува дека големата борба не е точна, во неја има крешки. Така Елена Вајд, кога зборела против папството, тоа било во тоа време, такви биле тогаш протестантите. Денес ние треба да го смениме нашето мислење. Денес католичката црква се променила, не е веќе таа како што беше и, и така натаму, и така натаму. Ова и не беше многу страшно во однос на оно што следеше. Помине уште некои 2-3-4 години и потоа прочитавме дека истиот овој човек отворено почнал да зборува и да предлага Адвентишка црква во Холандија да дозволува некои неизини членови, сите неизини, претежно млади, се мисли, меѓутоа кревот не разликува млади и стари, Сите кои што живеат невенчано, значи како магариња и магарици, да ги прифаќа и да ги признава за своји членови. Сите што прават блуд, сите што живеат во греф и неморал. Овој исти човек тоа го тврдеше од својото стражарско место. Во светот е тоа нормално да, да живеат луѓето како мајмуни, магариња и магарици конечно сватиле дека нема потреба да, да прават венчевки. Како на времето, бидеќи животните не прават венчевки. Не, не губат време на церемонии. Ако, ако сакаме да живееме како луѓе, ако сакаме Господ да живее со Неговиот дух во нашите срца и да го имаме Неговиот благослов, тогаш секој обред и венчавката, и крштевањето, и светата причес ќе биде за нас благослов, а не обична форма или обична церемонија. Но ако сакаме да живееме во гревот, што се глупираме со, со венчавки, например, а да не зборувам за другите обреди? Кога денес стапката на разводи и неморал кај Божиот народ е скоро иста како во светите. Овој човек од своето стражарско место, беше тоа, мислам, минатата година, конечно, знаете што рече, Холандската Унија ќе биде првата во адвентизмот, која што ќе дозволи педери, хомосексуалци и лесбеки да бидат неизини членови. Ово што ви го зборувам се факти, Ова е нешто што се случува и луѓето што тоа го зборуваат и го пропагираат немаат ни срам, ни перде. Што вели нашиот народ. Во кое време живееме, браке и сестри? Дали сега не изгледаат верни зборовите на пророкот Исаија, што би сакал да ги прочитам уште еднаш, на почетокот во првата глава и од неговата книга, да се вратиме на Исаија. Откако дава опис на Божиот народ во тоа време, например 21 стих вели, како тоа правичниот, правичниот, верен град, Сион, стана блудница? Се прашува Господ преку пророкот. Во него царуваше правда, а сега престојуваат убијци. Брага сестри, јас, јас се секјавам, јас успеав 91 92 година успеав да ја затекнам онаа стара црква, како што беше црквата порано, како што денес не е никаде во светот. Вие постанете сигурно многу по повеќе сте свесни за тоа дека денешната адвентичка црква не е истата како што беше порано. И тоа не е само тука, во Скопје или Македонија. Тоа е секаде во светот. Не се истите стандарди, не се истите начела, не е истиот морал, не е истата љубов, истото братство и сестриство кое што тогаш постоеше. Не е истото, го нема тоа. Не дека порано немало проблеми, имало и во апостолската црква. Кризи, проблеми, секојаш имало. Дјаволот ни копа, велот. Меѓутоа, денес живееме во навистина лудо време, кога многу работи, како што рековте, сте, се изместени. И кога повеќе она старото изгледа невозможно да се врати. Како што изгледа невозможно да се врати Југославија и тогашниот живот, така денес изгледа невозможно Некогаш да дојдат денови кога вашата црква ќе биде онаа истата што сте ја знаеле од порано, од вашите млади денови. За жал, како минува времето ќе биде се полошо и полошо. И да се подсетиме што друго кажа пророкот во оваа прва глава, малку понапред во деветиот стих, да не беше ни оставил Господ Саваот, односно Господ на двојските, мал остаток, ќе бевме исто така како Содом, ќе заприлегавме на Гомов. Дали претерал пророкот кога Божјата црква ја споредил со Содом и Гомор, освен заради еден многу мал остаток? Не. Денес гледаме дека тоа се случува со Божиот народ во 21. век. Браки и сестри, дали постои иднина за овој свет? Веке 4 години се навршени од нашата прва снимена проповед. Последниот греф. Што кажавме тогаш? Како Србија храбро го одбила? увозот на генетски модифицирана храна, на кодексот алиментариус. А денеска што имаме случај? Дали нешто се променило по тоа прашање? И Србија и Македонија јадат генетски модифицирана храна, како да тоа од секојаш било случај, и илјадници години назад. Поготово после по ланските поплави. Добро. Каква иднина има светот кога почнува да јаде гјубре, а не храна? Има ли иднина светот? Каква иднина има светот кога семејството се распаѓа? Кога, како што велеа некои скопски медиуми лани, македонците решили да, и, да исчезнат. Светот живее во неморал, адвентистите живеат во неморал, и што сакате? Просперитет, наталитет? Има ли иднина обштество во кое што семејството се распаѓа. Нема повеќе семејства, нема повеќе деца. Особено не здрави деца што ќе растат во здрави семејства. Каде што ќе имаат двајца родители од различен пол, например. Иако не е само тоа услов за, за здраво семејство и за здраво детство. Има ли идни на овој свет кога веќе е уништено семејството? Дали на вистине живееме на крајот, кога Господ ќе го посети овој свет во денот на гневот? Во денот во кој што само еден многу мал остаток ќе биде спасен, кој што среде сите овие беззаконија и сиот овие неморал останува верен на Господа верен на неговиот закон, верен на неговите начала. Иако тоа денес изгледа многу тешко, многу жално, затоа што ако така решите да живеете денес, изгледате ненормален не за овој свет, туку ненормален за своите браке и сестри во црква. Нека Господ ни се смилува во ова последно време, Нека секому од нас не даде покаяние и дух на понизност и преиспитување, затоа што се уште, се уште благодарение на Него живееме во времето на милоста. Но да не забравиме дека ниту еден од нас не знае кога ќе заврши времето на милоста. И тогаш кога ќе заврши, никој на земјата жив нема да знае дека тоа се случило. Особено е пострашно што никој од нас не знае кога ќе заврши нашето лично, поединечно време на милоста. Никој од нас не знае кога ќе биде нашиот последен здив на оваа земја. А дури и да продолжиме да живееме со телото, можеме да живееме уште многу години откако Божиот дух не напуштил и повеќе нема работа со нас односно сме го направиле непростливиот греф, сме похулили на светиот дух. Никој од нас не може да знае кога овие моменти ќе настапат. Затоа нека Господ ни даде милост и благодат денес, да ги понизиме нашите срца пред Него и да побараме покаяние, да го побараме Него, додека се уште може да се најде. Нека му е фала и слава. Амин.